Ինչպես Արցախի բոլոր ֆինանսական կազմակերպությունների պարագայում Ֆիդես հիփոթեկային ընկերությունը եւս առնչվել է հետպատերազմյան շրջանում ֆինանսական կազմակերպություններին բնորոշ դժվարությունների հետ։ Վերջինս պայմանավորված էր մի կողմից արդեն իսկ տրամադրված վարկերի վերադարձելիության դժվարությամբ, մյուս կողմից էլ վարկավորման գործընթացի շարունակականության ապահովման հրամայականով։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Նվեր Ազատյանը Արցախ լրատվականին ասաց, որ վարկերի վերադարձելիության հարցը որոշակիություն է ստացել Արցախի Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից ընդունված որոշման շնորհիվ։ Մասնավորապես պետք է մարվեն մեր քաղաքացիների վարկերի ժամանակացույցով նախատեսված առաջիկա 3 տարվա պարտավորությունները։ Պատերազմից հետո մինչև 2021 թվականի երրորդ երամսյակը մեր կազմակերպության կողմից դադարեցվել էր վարկերի դրամադրումը, որը պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ մշակում էինք վարկավորման պայմաններին եւ վարկավորման գործընթացի առավել ռացիոնալ եւ օպտիմալ լուծումներ։ Պատերազմից հետո Արցախում գործող վարկատու կազմակերպությունները առևտրային բանկերը դադարեցրել էին վարկերի տրամադրումը, բացառություն էին կազմում ոսկու գրավով ապահովված վարկերը։ Արկա ռազմաքաղաքական անորոշ միջավայրի թելադրանքներ։ Պատերազմից 1 տարի անց Ֆիդեսը վերականգնեց վարկավորման գործընթացը, ճիշտ է դեռ սպառողական վարկերի տեսքով մինչև 2 միլիոն դրամ գումարի չափով, բայց հետագայում վարկավորման այլ ծրագրեր էլ այդ թվում եւ բիզնեսի համար սկսեցին գործել։ Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում տնտեսության զարգացման կարևոր եւ անհրաժեշտ խթանիչ գործոնը տնտեսության մեջ վարկերի ներարկումն է։ Պետք է նշել, որ Fides հիպոթեկային ընկերությունը առանձնանում է իր գործնեայության սոցիալական ուղղվածությամբ։ Ընկերության հիմնական նպատակներից մեկն է Արցախի հանրապետությունում տնտեսության զարգացմանը խթանելը։ Ելնելով նշվածի, չնայած վարկային ռիսկի բարձր մակարդակին, ընկերության կողմից որոշում կայացվեց դրամադրել նոր վարկեր։ 44 օրյայից հետո Արցախի հանրապետության կառավարության կողմից ընդունված որոշման համաձայն որոշմամբ սահմանված չափով եւ ժամկետներում պետք է մարվեն քաղաքացիների սպառողական եւ հիպոթեքային վարկերը։ Այս պահի դրությամբ փաստացի վարկի մարումների գործընթացը դեռ սկսված չէ, սակայն տնորենի խոսքով ընկերությունը վարկառուներին տրամադրել էր վարկային արձակուրդ։ Դա նշանակում է, որ վարկի ժամանակացույցով նախատեսված վարկերի մարման ժամկետները հետաձգվում են, ինչի արդյունքում վարկառուների վարկի առարկային պատմությունը չի վատթարանում, ինչպես նաև վարկերի չմարման հետ կապված որևէ տույժ չի հաշվարկվում։ Իդեպ պատերազմից հետո Ֆիդես ընկերությունը երկու նոր մասնաճյուղ է բացել Մարտունի եւ Մարտակերտ քաղաքներում նպատակ ունենալով աջակցել Արցախի հանրապետության շրջաններում պատերազմի բացասական հետևանքների վերացմանը մենք որոշում կայացրեցինք Մարտակերտ եւ Մարտունի քաղաքում բացել մասնաճյուղեր։ Մասնաճյուղի արկայությունը թույլ է տալիս մեր քաղաքացիներին առավել հեշտ առանց մայրաքաղաք այցելելու օգտվել վարկավորման ծառայություններից։ Մասնաճյուղերի կողմից մատուցում են բոլոր ծառայությունները, որոնք մատուցում են գլխամասային գրասենյակում։ Նշեմ նաև, որ վերջերս նկատիորեն աճում են մեր մասնաճյուղերի կողմից մատուցվող ծառայությունների ծավալները։ Դրան զուգահեռ նաև վարկերից օգտվող քաղաքացիների թվի աճ կա, այդ թվում եւ տեղահանված քաղաքացիների։ Չնայած նրանցից շատերը պատերազմի ժամանակ կորցրել են ամենը, ինչ ստեղծել են վերջին 30 տարվա ընթացքում, չեն կորցրել Արցախում ապագա կերտելու հերանեկարի նկատմամբ հավատը։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։